aurten arabaki dugu egitea etxe ekoizpen merkatu moduan, e, eh, behaz e, eh, ekoizleak diten alko dira, main bat hartzen alko dute, hala ere baldintzatua da, eh, nahi bat dira bertze ekoizpenak saldu, egan nahi behita egisimenta gazna edo bertze, behar dute hala ere e, gerezi freskoa ekarri. Ara, hori da, eh, engai amendu bat, txenez oita markilo, eh, egun batez biltzeko eh, gixan beita, eta ere, pentsatuak ginuen ez beitak igusekula aroarekin zonbat gerezi jeinden gerezi pesta eguneko, komplikatu beita, egun baten zat fornitzia gerezia, pentsatu dugu ere, gomitatzea egoaldeko gerezi koizle batzu, etxauri, herriko gerezi ekoizleak dinen dira ere igandean. Gainera, eh, diru laguntza bat ere eskuratu dugu sentzu hortara. E, eh, zenta, initzek, e, gerezi pian ardiak atxikitzen dituzte. Beaz, ez dira, hemengo e, bertze toki batzutan bezala bakarrik fruituari itzuliak. Hemen e, egiten delarik gerezia, egiten da da edo gerezidi moduan Eh, ardiak eman ezazpian, azpian, da, edo uh, gereziak dira anitz eh, pentsa pentze bazteretan. Beaz, bada alako lotura bat azkuntza eta gereziaren artean, bezen zene ustez, uh, ahunt hortan uh, sartua gira, goere. Modelo tradizional hortan behi gira, ez dugu eh, alako indarrik egiteko, ez beita hemen batere baliatzen eh, eh, ez onkailu kimikorik, ez eh, pozoinik eh, gure gerezietan. Ara, manera hola da, naturalki zainduak dira gerezion doriek. Jaz, laborantza gambarako langile bat izan da xapata elkartearen zat, beten egiten itxasun, kondatu ditugu beraz delako laumila eskasa gerezion do egian. Horietan, aski horrekatuak dira tokiko motak, eta uh, orokorki bildu da ameka amabi uh, tona girezi, eta euneko uh, berrogoia gutxi gora behera uh, transformatzen da gehiena egesimenta egiteko. Eta mm, e, baituzi ere datu zehatzak, jakiteko zumbat den tokiko, fe beltsa, e, xapatata? Bai, hori da, e, ikerketa aski e, zehatza izan da, e, bez, etxalde guztietan kundatuak izan dira arbolak, saiatu gira karkulatzea ere e, arbolaren e, adina, eta ere e, mota. Beaz, eh, hortan ere eh, aldaketak izan dira, uh, duela, beaz, ogoita amajurte itxasun kondatuak izan ziren ere gereziak, beaz, ordean, beaz, ziren mila eta sortziun ondo, eta gehiengoa xapata uh, zen, euneko irurogoita amaja inguru. Eta gaur egun, gure hiru uh, tokiko mota principalenak dira pelua, xapata eta beltsa, eta aski horrekatuak dira.